السلام عليك يا يا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu Đalešanu, našem gospodaru, na svim blagodatima koje svakodnevno uživamo. Neka se najljepši salavat i selam posljednje poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, njegovoj časnoj porodici, plementima, sahabima i svim vjernicima koji su u svome srcu nosili svjetlo islama i imana, od Adama alaihi selama do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti prije svega da budemo od onih koji su mu tekje, koji su bogobojazni. Jer Allah i u Kur'anu rekao innema je taqabbalu Allahu minal Zaista Allah prima djela samo od onih koji su njega svjesni. I Allahu molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni. Jer Allah je rekao u Kur'anu Illa ibadake minhumul Zaista šeitan neće moći nauditi robovima koji su iskreni. I Allah molimo da nas počasti da budemo od onih koji znanje imaju, kojima je znanje dato, a istinsko znanje je znanje Allahu. Jer Allah je rekao u Kur'anu Kerimu Innema jahša Allahe min ibadihi Zaista se Allaha boje oni koji su lema, oni koji znanje imaju. Draga braćo i cijenjene sestre, evo Hafske nam imao nekih neodgodih obaveza, pa smo, da kažem, u zadnji tren došli do, do, došlo je do toga da sam ja na njegovom mjestu večeras tu i sve sa ciljem da održimo kontinuitet druženja sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vrlo važna stvar u životu jeste kontinuitet. Vrlo važna stvar. Jer Allah Želšanuhu nam je preko poslanika sallallahu alaihi dao znanje da je njemu draže djelo koje je malo, a koje je ustrajno, nego djelo koje je veliko, a koje se možda ne radi ustrajno, koje, nije, koje nema stalni karakter kod jednog vjernika. I znate da smo nekoliko puta ponavljali, to stalno govorimo, ovo znanje koje se na početku spomenuo, da je to najvažnije znanje koje treba da kod sebe posjeti, a to je znanje o Allahu Đelešanu. Znači to nije znanje o šerijatskim propisima, već znanje o onome koji daje neki šerijatski propis. I to je ključno znanje koje mi trudimo se da naučimo ovdje novi našim druženjima. Znanje o Allahu. I zamolio bih vas, naravno da je forma vrlo važna i to ćemo kroz da vidimo. I ne smije da se zaboravlja, da se zapostavlja. Ali trudite se da u svom odnosu prema vjeru, u svom odnosu prema gospodaru, u svom odnosu prema drugim ljudima nikada ne zapostavite znanje o Allahu. Ne zaposlite svijest o Jer tu je duša svakog djela. I postavite sebi jedno pitanje. Razmišljate, evo, htio bi to da bude jedno na početku pitanje za razmišljanje u tog sljedeće sedmice. Kad bi vas neko pitao koje je to vaše mjerilo čovjekovog vjerovanja, kad bi te pitao šta je po mjerilo da je čovjek ja vjerujem da je čovjek slabo Šta je po mjerilo tih stvari? Šta bi tvoj odgovor na to pitanje bio? I nek svako sebe odgovori, ne mora drugom da govori. Ali odgovori srp i onda malo razmišljajući, iščitavajući, pokušaj da se pronađeš, da vidiš koliko si na pravom tragu odgovora na to veoma važno pitanje. A to je, to je šta je to tvoje mjerilo po pitanju čovjekove vjere. Ja ću vam samo dati jednu smjernicu. Jednu malu smjernicu. Kaže, jedne prilike jedan Asha pita poslanika sallallahu alaihi a ovo na prenosi Ebu Hurere, u vjerodostojnom hadijskoj bilježi ima Mahmed, da je mame pitao Mahmed alaihi sallatu selam kaže, Allahu poslaniće, ima, kaže, jedna žena u komšilu koja, kaže, mnogo posti, mnogo planja i mnogo udjeljuje. Kaže, ali svojim jezikom uzemirava komšije. Kaže Muhammed sallallahu alaihi sallam, ona je u vatri. Opet Asha pita i kaže, Allahu poslaniće, ima, kaže, druga žena, kaže, koja, kaže, ne posti mnogo, koja ne planja mnogo i koja ne udjeljuje mnogo, već sasvim svoje obične redovne obaveze izvršava, kaže. Ali, kaže, od njenog jezika su sigurni drugi muslimani. Kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam, ona je u i zbog toga ovo razmišljanje o tome šta je mjerilo po tebi, da je čovjek u vjeri jak ili da je slab. Ponekad je važno da insan preispita kako ne bi upao u zamku da ima pogrešna kriva mjerila i da smatra da je neki formalni valjet koji izvršava mnogo važniji i preči od nekih stvari koje treba da uđu i da postanu na čovjekovog bića i karaktera. E, na halki hoćemo da naučimo upravo o suštinskom znanju Allaha. Trute se, trute se da u svome životu, da u svom odnosu prema znanju, poseban osjećaj prema znanju gospodaru To je on osjećaj kad kažeš, kad razmišljaš sam sa sobom i vidiš koliko nemarnih srca oko tebe, koliko je nemarnih ljudi u društvu u kojem živiš. I onda se sjetiš da Allah tebe uputio i onda mu se zahvališ. I onda vidiš da si posebno odukova, da si posebno počašćen i budeš zahvalan gospodar na tome. I trudiš se da to znanje o Allah koje ti je on dao čuvaš u svome životu. čuvajte se od toga da upadnete u zamku, da imamo puno šerijatskog znanja a da imamo malo znanja To je vrlo važna stvar. To stalno kroz halke ponavljamo. I mi svaki put možda naučimo nešto novo od šarijaskog Neki novi propis, neku novu stvar, novi hadis, novi ajet čuješ koji ranije nisi znao. I povećava se tvoje šerijatsko znanje. Ali ukoliko sve to ne povećava tvoje znanje o gospodaru, tvoj svijest o Allah, tvoj odnos prisutnosti veze sa gospodarom, onda je veoma upitno kako će to šerijatsko znanje imati posljedice po tebe. I samo jedan primjer da vam ispričam, dva paradoksa. Muhammed sallallahu alaihi sallam je podučio prije svega svoga ashaba i najboljeg druga, Ebu Bekra, a preko njega i sve ostale ashabe i kasnije generacije koje su došle nakon njih, na koji način da se gaji odnos između roba i raba, između čovjeka i gospodara. Pa kada su bili ono teškoj situaciji, kada su putovali iz Mekke u Medinu, kada su hijđu činili, i kada su sami u pećini bili, i kada su i mušici bili tik pred vratima na ulazu pećini. I Allah je dao, znate što je dao? one muđize koje se desile po pitanju golubovog gnijezda, po pitanju mreže, da ih mušice ne prepoznaju. Ali Ebu Bekr kao čovjek se u tom trenutku prepao, osjetio strah. I kada je poslanik sallallahu alaihi vidio strah Ebu u u tom trenutku, kaže on svome prijatelju Ebu Bekru, ja Eba Bekru, la tehaf wa la tahzen, kaže Ebu Bekr, kaže ne boj se i nemoj da se žalostiš. Ovo je znanje Allah, ova sad i uvijek i u svom životu. U svakom, prije nego bilo koje djelo uradiš, Nekad stare ta rečenca upadne. I u teškoj situaciji, u radosnoj situaciji, šta god da ti u životu zadesi, znanje o gospodaru je prva stvar koju je Muhammed A.S. učio svoja sahaba. Kaže Ebu Bekr, kaže nemoj da tuguješ i nemoj da se plašiš. Fema vannu bitneni Allahu salithuma. Kako je tvoje mišljenje Ebu Bekr? O dvojici s kojima je Allah treći. I iako on podučavao svoja i da klanjaju, i da poste i da udjeljuju, oni ih je prije svega podučio ovoj vrijednosti. Da znaju da su uvijek robovi gospodara koji, koji, svoje robove ne I zbog toga kad imate znanje o gospodaru, kada povećavaš tu svoju spoznaju, uvijek će tvoje šarijatsko znanje koje učiš pratiti ova, ova važna spoznaja. Drugi primjer, paradoks u našem životu. Ljudi imaju šerijatsko znanje, rade ove formalne ibadete, ali nema suštinskog znanja o gospodaru. Pa neki dan se desilo, jedan mladić priča, tužno je to kad ti ispriča. I kaže mi, Kaže, moja, kaže, majka ide u džamiju stalno. I svaki namaz obavlja. I kada razmišlja o tome da se pokrije u zrelim je godinama života. Ali ja joj govorim za moga brata, majku ide u loše društvo, odlazi na mjesta koja nisu dobra. Otiće tamo, otiće u rače grije, kaže. Otiće u nemoral, otiće u alkohol, počinit će grijeh s kojim nije zadovoljan. Majku radi nešto po tom pitanju. Savjetuj ga, sprečavaj ga, ne damo da to radi. Kaže ona, kaže, pa šta ima, kaže, veze malo popije. Šta kaže, ima veze ode malo da se druži sa djevojkom klanja obavlja namaz. Ali šerijatsko znanje ne mora znači koliko ga imaš da će proizvesti znanje od gospodara. Zbog toga se trute i razmišljajte o tome. Neka prva smjernica bude šta je to tvoje mjerilo po pitanju čovjek koji je i vjeri u gospodara svih svjetova. Jesu to formalni baljeti koje obavljamo ili prema ovoj smjernici koju sam dao, to je čovjekov odnos prema Allahu i odnos prema drugim stvorenjima. Vrlo važna stvar. U isto vrijeme, znači šarijatsko znanje povećavati, ali znanje o gospodaru da nikada ne bude zapostavljeno i, i, stepenovano na drugo, treće mjesto, jer to je najvažnije znanje koje moraš imati. Ako te to znanje prođe svijest o gospodaru u bilo kojem djelu koje činiš, onda nisi, ne, može se, ne se nada da ti sva ostala djela imat ćeš puno koristi od njih. Upam se ovu rečenicu. Bolje ti je malo šerijatskog znanja, koje prati znanje o gospodaru, svijest o Allahu, nego puno znanja koje imaš, ali koje ne prati znanje i svijest o gospodaru. To je neka prva smjernica koju sam htio da dam, koju na našim halkama stalno ponavljamo, ali važno je ponavljanje majka znanja. Neka ćete u svom životu primijeniti da nekad postupite u situaciji, ovo je vrlo bitno. Neko postavi pitanje zašto stalno predavanje, zašto stalno slušam, stalno idem, pa nekad se ponovi neka stvar, nekad nešto novo naučim. Pa vidim na predavanju, budem, kaže, lijep hal, sat, dva, tri, nakon predavanja, dan, dva, i onda se vrati starim navikama. Ali tako mi Allaha znajte. Predavanje svako, svaka halka je kao jedna cigla koju svoju građevinu daješ. Koju stavljaš u svoju građevinu. I nećeš primijetiti nakon dvije, tri, pet godina sticanja znanja, dolaženja, dolaženja na predavanje. Osjetit ćeš kako imaš drugačije poglede, stavove, tvoj karakter se promijenio, a nesvjestan si možda toga. Jednostavno te to izgrađuje. I zato stalno ponavljanje važnih stvari treba da uđe i postane važan dio našeg karaktera. Neki dan sam bio na jednom seminaru i sa sam stvari čuo, ali samo hoću jednu poruku da podijelim. Prije nego što pročitamo hadis koji nas večera Vrlo važna stvar. Rekao sam na početku, ovaj dar koji imamo od Allaha, a to je blagodat veri, to je blagodat traženja znanja. U vremenu kada su mnoga srca nemarna, u vremenu kada mnoga srca samo za dunjalkom žudi, u vremenu kada mnoga srca ne razmišljaju uopće o tome da postoji nešto nakon ovoga svijeta. Allah ti dade takvu blagodat, tako te počasti. U tom vremenu moraš taj dar da čuvaš. I to je dokaz da postoje duhovne i tjelesne bolesti. Vidimo da je ovo vrijeme kada su se duhovne bolesti u mnogome raširile. Kada vladaju među onima koji možda u džamiju dolazi. Pa kako da ne vladaju među onima koji nikada u džamiju pročili nisu. Koliko je taj dunjal kvarljiv, koliko je taj svijet prolazan i koliko, je, koliko nas zavara njegova prolaznost, ali nismo ni svjesni. Danas nešto razmišljam, evo, tik pred halku sam saznu da mi jedan od džematlja iz moga džemata, kojeg sam svaki dan viđao u, džama, u džami, danas preselio tako što ga auto udarilo. Sinoć ga na jaci vidio i Allah odredio da je jutro s auto ga udarilo i da je čovjek preselio. Ni, ni svjestan, ni pomislio niko nije kada je sinoć gledao da je to posljednja jaca koju klanja. Niko o tom razmišljao nije. I onda kad te stvari čuješ, kad vidiš tvoj se hal, prebacu onaj ahiretski hal. Onaj hal svjesnosti gospodara. Onaj hal kada ti više nijedan haram ne, apsolutno ne interesuje. Kada te ništa na dunjalku ne zanima. Samo te razmiš, samo te razmišljanje kako da svoju ahiretsku kuću što bolje izgradiš. E takav hal će kratko da traje, ali ga je nama obaveza da ga što češće u svoje srce ubacujemo. I zbog toga kad znamo da postoje tjelesne i duhovne bolesti, hoću vam jedan prelip detalj od imama Gazale da prenesim i zapišite ga ili ga upamtite, molim vas kako je na prelijep način podučio svoje učenike jednostavnim riječima i dao nas smjernice kako da se borimo sa duhovnim bolestima koji su nagrizle današnju, današnju omladinu i sve ljude, koji, većinu ljudi koji žive u našem društvu. Kaže, tri su razlike, imam ga zali govori, tri su razlike između tjelesne i duhovne bolesti. Molim vas, pamtite. Prva, kaže, razlika se ogleda u tome. Kad je tjelesna bolest, kad te nešto na tvome tijelu boli, kad je to odmah osjetiš, odmah tvoj organizam to to percipira, odmah to osjeti, odmah kaže slušaj boli me, idi doktoru, rešava, daj tabletu, nađe lijek neki. Tjelesna bolest insan osjeti na svom organizmu posljedice te bolesti. Zub te zaboli, osjetiš. Zabolite ruka, noga, glava, šta god da te zaboli, osjetiš posljedice bolesti. To je tjelesna bolest. Duhovna bolest je bolest koja onoga koja, kod koga se nalazi. Čovjek ne osjeti tu bolest. Ljudi su duhovni bolesnici, nisu ni svjesni da duhovno boluju. I ovdje je jedan ajet na najbolji način opisuje to stanje duhovnih bolesnika. Kaže gospoda, iqtaraba nasih nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kaže ljudima se približava čas polaganja računa. Oni kaže bezbrižni, kaže u nemaru su kaže o tome. Apsolutno ne mare za tim. I zbog toga što god je čovjek veća duhovna bolest, on manje osjeti da je duhovno bolestan. I prvi ti je korak, znači sada, na osnovu ovih smjernica, razmišljaš imaš li ti duhovnu bolest kod sebe? Koja je to duhovna bolest tvoje tijelo i svoje srce moli? Je li to neka oholost, je to zavist, je to nedostatak sabora, je li to ljubomora, je li to želja za dunjavkom, je to bilo koja duhovna bolest? Prvo sve to postavljaš pitanje. Kaže ga Zali, razlika između tjelesne i duhovne bolesti je tjelesna te boli, duhovnu ne osjetiš. Onaj ko imalo ima zdravlje u svome srcu, osjeti kad ga duhovna bolest uhvati. Druga, kaže, razlika se ogleda u tome. Kaže, najgora posljedica tjelesne bolesti je koja? Što može biti najgora posljedica? Čovjek je tjeles, ima neku tjelesnu, fizičku bolest. Sve je najgora posljedica? Da umre čovjek, smrt. To je najgora moguća posljedica. I onda se možemo nadati, umrije čovjek na din imanu, elhamdulillah nada slučiš učiš da je gospodar na stani u džennetu. Nada se džennetu. A kaže, onaj ko umre od duhovne bolesti, on se samo može nadat propasti. Može se nadat da ide putem koji vodi u ambis, koji u propast, u kaznu vodi. I zbog toga su mnogo veće posljedice duhovne bolesti. I zbog toga druga stvar koja se kod tebe traži jeste kad si uočio koja je to duhovna bolest kod tebe, imaš li? Druga stvar jeste da se probudiš i da kreneš da rješavaš da te duhovne bolesti jednu po jednu pokušavaš da odstraniš od sebe. I treća stvar, kaže Imam Gazali, razlika između tjelesne i duhovne bolesti ogleda se u tome. Što kaže za tjelesne bolesti, za fizičke bolesti mahane, kaže ima mnogo ljekara, mnogo doktora ima. Kaže, ali mali je broj ljudi koji mogu da budu liječnici za duhovne bolesti. Mali je broj ljudi koji mogu da liječe ljudska srca koji mogu da pozitivno djeluju na ljudska srca. Mali broj tih ljudi. I zbog toga jedne prilike kad je Ebu Bekr bio bolestan, subhanu, ponovo se vraćao na velikana umeta, Ebu Bekra radijallahu anhu. Ima njegov staviš na jednu stranu i ima drugih ashaba i čitavog umeta na drugu stranu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve njegov iman će biti treći. I kaže razbolio se Ebu Bekr, dolaze mu ashabi, kaže Ebu Bekr kaže: "Jel ti došao ljekar? Jel ti doktor dolazi?" Kaže Ebu Bekr, već me već bi obišao. Kad pitao ga pa Ebu Bekr, šta ti je rekao? Kako ti je poruku ostavio? Šta ti je preporučio? Kaže, rekao mi je, rekao mi je, ja činim ono što želim. Time je Ebu Bekr aludirao na gospodara svih svjetova koji se u suri Buruđu opisuje i kaže fa'alu lima ri, On čini ono što želi. Onaj kome srce čisto zna da mu i fizičku bolest Allah daje i da Allah taj koji tu bolest otklanja. Zbog toga moramo da budemo svjesni duhovne bolesti su mnogo opasnije od fizičkih bolesti. Zamislite, znate koliko je kada nas zaboli nešto na našem tijelu organizmu, koliko se frka halabuka u kući digne se to riješi. A kada duhovna bolest počne da nagriza i tvoje srce, ili moje srce, ili srce nekog od naših ukućana, nekoga ko nam je bitan, tada se neka frka i halabuka ne diže posebno. E zbog toga je važno da vidimo ko je tu najbolji liječnik za naša srca. Najbolji liječnik za naša srca su Kur'an kuranski ajeti i hadis poslanika sallallahu alaihi I zbog toga se mi ovdje okupljamo. Da liječimo sva srca. Da svojim srcima dajemo hranu koja je potrebna da bi se opstala u ovom vremenu iskušenja duhovnih bolesti. Najbolji liječnik poslanik sallallahu alaihi sallam. Njegove hadise, njegove oporuke. Ono što nam je on ostavio u vasijet. To ne može da bude bolji lijek za, za jednog muslimana. Kako je to važna stvar? I kako Allah Đelšanu opisuje to, tu ulogu Muhameda sallallahu u njegovoj velikoj obavezi ulogi, ulozi da liječi srca sredbenika svog ometa Kaže gospodar, lafad džaekum rasulu min enfusikum. Kada je došao poslanik jedan od vas. Prva poruka, došao je poslanik koji je jedan od vas. Da neko ne pomisli, a ja ne mogu da budem poput njega. Ja ne mogu da promijeni svoje stanje. Ja ne mogu da budem tako velik kao on. On je jedan od vas i mi smo njegovi. I zbog toga je važna stvar da znamo da je i on čovjek bio, ali čovjek koji je uspio da promijeni sebe i svijet oko sebe. Prva karakteristika. Druga karakteristika insana koji hoće da popravlja stanje svoga srca i srca ljudi oko njega. Kaže koji je duhovni ljekar, duhovni liječnik. Kaže azizun alejhi manitu. Kaže teško mu je što ćete na muke udariti. Teško mu je što ćete na muke udariti. To je poslanikova sallallahu alejhi Teško mu je što ćete na muke udariti na nalikum, Jedva čeka da pravim putem kreni Subhanahu. Kaže, u abil mu'minine raufu rahim. A kaže, prema vjernicima je blag i milostiv. Tri karakteristike. Azizu na ma anitum. Teško me što ćete na muke udariti. Kad vidiš nekoga od ljudi koji su ti važni, koji su u tvojom okruženju, bitni su. Vidiš da ide u helač, vidiš, vidiš da ide u propast. Neće na namaz, neće na pokornost Allah, neće da čini dobročinstvo roditeljima i drugim ljudima oko sebe. Prvo što moraš da bi mogao da, ga, da na njega utječiš, da njegovo srce probudiš, prvo ti mora biti teško zbog toga. Mora to teško pasti. Da te boli njegovo stanje. Druga stvar, harisu na Da ti je stalo da se promijeni. Radi Allaha da ti je stalo. Da iskreno ti želiš da se promijeni i da ti je stalo da gospodara voliš da popravi njegovo stranje. I treća stvar, vrlo važna, što nam nedostaje danas, bil mu'minina raufur rahim. Kada ti bude, kada primijeti da ti je stalo do njega, kada ti, prvo kada te tješu zato što ide krivim putem, pa ti stalo do njega, da, da se popravi njegovo stanje. Šta ti je važan korak? Reufur rahim, da si blagi te, ta tri uvjeta su stvar koje je poslanik sallallahu alejhi ve svojim ashabima prenio. To svjetlo u njih usadio i zbog toga je takvu promjenu za 23 godine uspio da uradi. I zbog toga mi odajemo poštovanje i priznanje ljudima koji su nam hadise prenijeli i do, do poruka poslanika sallallahu alejhi ve nam nas, doveli zato što su se trudili u svome životu prenosili hadise, psivali i zato mi odajemo poštovanje, učimo da za imama Buhari koji nam je zbirku sastavio od vjerodostojnih hadisa. Gospodara molimo da ga nagradi najljepšim mjestu u dženetu i da da da korisno sa svim znanjem koje je nama prednijeli. Da li Allah ili Došli smo do 319. hadisa u knjizi koja govori o hajzu u menstruaciji babu kejfe tehutuhilul bil hađi vel umrati. Kako će osoba s menstruacijom zanijeti hađ ili umru? S obzirom na to da hadis se poduži, ja ću vam samo pročitati prijevod na bosanskom jeziku, pa vas molim da slušate. Priječao nam je Jahja ibn Bukej, njemu Lejs prenoseći od Ukajla. Ovaj od Ibn Šihaba, ono od a ovaj opet od Aiše da je rekla. Izašli smo s vjerovjesnikom sallallahu alaihi na put prilikom oprosnog hađa. I neki su odlučili da obave umru, a neki su odlučili da obave kada smo došli u Meku, Allah, poslanik sallallahu alejhi ve je rekao: Ko je zanijetio umru, a nije pribavio kurban za hadž, neka je prekini. A ko je zanijetio umru i pribavio kurban, neka je ne prekida dok ne zakolje kurban. Međutim, ko je naumio obaviti hađ, neka ga u potpunosti izvrši. Ja sam na putovanju dobila, kaže Aisha radijallahu anha, menstruaciju. I bila sam s menstruacijom sve do dana Arefata. I tako sam naumila obaviti samo umru. Pa mi vjerovjesnik sallallahu alaihi sele naredi da raspletem kosu na svojoj glavi, iščešljam se i odlučim se za obavljanje hađa, a ostavim umru. To sam učinila pa sam obavila i svoj hađ. Kasnije je Muhammed sallallahu alejhi ve poslao sa mnom Abdurrahmana i Brebu Bekra, znači moga brata, i naredio mi da stupim umru umjesto one moje ranije umre od s obzirom na to da ovaj hadis u vrlo sličnoj formi su prije 15 dana čitali, neke stvari objašnjavali, neće se plaho zadržavati, samo još jednom podsjetiti na propis, sestre treba da znaju da nisu u stanju, odnosno žene ne mogu u stanju hajze ili da vrše tavaf oko kavi. U slučaju da se potrebi hađincama na hađu to stanje, sve obrede mogu osim tavafa da izvrše, a tavaf će u tom slučaju dobave nakladno kada im prođe ta njihov, njihov mjesečni ciklus. Jedna važna stvar, pošto poprilično nam je kratko vrijeme do akšavskog jezana, koji još želim da naglasim na, na tragu ovoga što sam malo kazao. vrlo je bitno u našem životu da znamo u kakvom kontekstu mi svoje srce odgajamo i u kakvom društvu mi svoj životni put određujemo. Jedan velikan je kazao lijepu izreku i rekao nemoj se, kaže, družiti na svome putu. Nemoj se, kaže, družiti s onim čiji te hal, te stanje ne bodri. I kaže, nemoj se družiti s onim čiji te govor na Allah ne podsjeća. Kaže, ti si, kaže, možda loš, ali te druženje, kaže, sa, kaže, gorim od tebe, navodi na to da pomisliš da si dobar. I zbog toga je vrlo bitno u našem životu da budemo svjesni koji su to konteksti krugovi na kojima mi odgajamo svoje srce i štitimo ga duhovni, duhovni bolesti. Posebno je dolazi vrijeme hađa. Dolazi vrijeme, dolazi vrijeme kada je ljudima koje Allah počasti, subhanu dobiju takvu počast da za 15-20 dana obavljanja hađa mogu da budu čisti od grijeha kao na dan kada im je majka rodila. A zašto mislite da je to tako? Obaviti hađa, to mala stvar? Je to laka stvar? Iz ovoga hadisa vidimo da to nije baš jednostavno. Svaki hadis koji se jedan za drugim se ponavljaju, ima dosta propisa, dosta sitnih sitni obreda koji je vrlo važno da čovjek nešto ne propusti kako mu hađ ne bi bio, ne bi bio pokvaren. Zamisli to, prva stvar što moraš da uradiš. Moraš da svoj dunjal podrediš ahiretu. U smislu da odrediš, da nanijetiš, kažeš ja svoj imetak, odvajam Allaha radi. I neću uzeti sebi to što mi možda treba ili ne treba, ali ide na hađ. To je krupan korak za insana koji na dunjalku živi. Druga stvar, odeš tam, 15 dana budeš. 20, 10, zavisi kako kodi, na koji način. Ali budeš u velikoj buži, budeš u velikoj frci, budeš, da kažem, u stisci s vremenom razni problemi iskušenja. Kroz tih 10-15 dana, još gospodar kaže Fela rafete, vola fusuka, vola Kaže, nema ružnog govora, nema griješanja, nema raspravljanja na hađu. 15 dana školi. I ko prođe tu školu, šta treba da poluči ta škola? Znači, zamisli, 15 dana nemaš nikakvi, ni jedno pravo da pokažeš mahane svoga nefsa. Nema griješenja, nema ružnih riječi, nema raspravi, nema spolnog kontakta, nema stvari koje ti Allah odredio da u tom periodu nema. Odgaja svoj nefs, odgajaš svoju dušu. 10-15 dana budeš u tom stanju i hrama, u tom čistom svetom stanju. Izdvojio si metak za ta, za ta časni pohod. Sve te stvari. Guraš se sa, sa ostalim muslimanima, sa onim koji je stariji, koji je mlađi, sa onim koji je ovakav, koji je onakav, koji je bogatiji, koji je siromašni, sa različitim vrstama muslimana. Budeš 15 dana tu. I nakon 15 dana, ukoliko položiš taj test, šta si ti uspio, Allah te počasti da si čisto grijeha kao na dan kada te majka rodila. O čemu se radi? Radi se o tome da nas gospodar želi podučiti da insan koliko želi da, kad, da pred dođe čisto grijeha, mora biti spreman da se ovi neki stvari odrekne. Mora biti spreman odreći se dunjalka Allaha radi, uložiti metak za ahiret, uložiti metak radi gospodara, to je kao što ulažeš za hač. Moraš biti spreman da otrpiš ružan govor, da otrpiš neku soku, da, otrpiš, da raspravu. Moraš biti spreman da se miješaš sa ljudima, da ne ladiš na urede, probleme, na poteškoće, na guranje u životu. A znaš zato da ti nagrada velika. Znaš zato da čistoća od grijeha kao na dan kad si od majke rođene veća i preča od toga što si kroz ti 10-15 dana imao. I to je škola hađa. I zbog toga ovim danima koji dolazi razmišljati o tome, oni koji su na hađu bili, da li taj hađ čuvaju? Oni koji nisu bili, šta to treba u svome životu da radi, da dođu do tog velikog povoda postignuća? Jedan velikan je kazao, s tim ću ako završiti, jedna lijepa izjava koja može da se u svakodnevnom našem životu pronađe. I da postavimo sebi pitanje, važno je preispitivanje. Kaže Omer radijallahu vanu kaže, preispitujte sami sebe prije nego što dođe vrijeme, kada će Allah vas preispitivati. Kaže ovaj velikan ko tvrdi da ima četiri stvari, a druge četiri stvari ne radi taj, kaže lažno. Kaže prva stvar, ko tvrdi da voli Allah, a kaže ne odriče se od onoga što mu Allah zabranio, taj kaže lažu. Jedan rabav rekao jednu lijepu rečenicu koja mi uvijek ostala, kaže, brate, kaže, znaš kad sam primijetio duhovni napredak? Kaže, onoga trenutka, kaže, kad sam se radi Allaha odricao nekih stvari. Tad sam, kaže, osjetio da sam napredao na svom duhovnom putu. Osjetio sam snagu imana. I to znaj, onoga trenutka, kada ostaviš nešto radi Allaha, osjetiš vlast vjerovanja. Tada napredak u tvome srcu počni. Ko voli Allaha, ne, ostavi ono što mu Allah taj je I koliko ljudi ima, kaže, ja, kaže, ne mogu da klanjam namaz. Ne mogu da dajem zekat, ne mogu da postim. Allah rekao, kimu salavatu zekat. Kutiba alaikum Allah rekao, obavljajte namaz, dajte zekat. Allah rekao, propisan post. Koliko ljudi ljudima kaže, ne mogu kaže da oprostim. Allah rekao, fafu vasrahu, oprostite i budite milostivi. Koliko ljudi ima kaže, mogu pogled da oborim. Allah rekao, ve kulil mu'minine jegudu min Reci nek obore pogled. Znači vidiš koliko Allah dao naređenja, to je s jedne strane. A gledaj s druge strane, Allah rekao, la yukellifullahu nefsen illa usaha. Allah nikoga neće preopteretiti, preopteretiti preko njegove mogućnosti. Znaj da sve što ti Allah naredio, sve što ti je zabranio, ti si u stanju da izvršiš. Pitanje samo da li ćeš da poklet, pokletneš na nesveste šeitanove ili na zovu tvoga nefsa pa možda da padneš na testu. Ko voli Allaha, ne ostavlja ono što mala zabranju, taj laži. To se testira. Koliko ostavljaš radi Allaha harama, koliko radi njega činiš ono što ti naredio. Druga stvar, kad ko voli dženeta ne udjelji Allahu robujući. Ne udjelji svoga imetka. Subhanu. Onaj ko razumije pitanje dunjavka, ko razumije gdje živi, ko razumije ko je onaj koji mu imetak daje, šta on radi? On sa tim imetkom postupa kao da nije njegov, već kao da mu je dato korištenje od strane gospodara svih svjetova. Na način da zna, svjestan je gospodara ugajata i vjeruje Allah. Ako Allah kaže, وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ Ono što udjelite od imetka, Allah će nadoknaditi. Čovjek koji razumije ovo pitanje, žudi za, za džennetom. On udjeli i zna da će mu Allah nadoknaditi to u džennet na budućem svijetu ako bude. Čak što više zna, ne žudi srcem za, za dunjalkom. Zašto? Jer zna da je najmanja nagrada za džennetu na budući svijetu kao deset puta dunjaluka Najmanja nagrada. Deset puta dunjaluka ti Allah da. I zbog toga kad je kod žudi za džennetom, on, a ne udjeli od svoga imetka, taj isto lažom. Jer znači sumnja u to da će Allah da će mu dati u džennet. Treća stvar, kad ko voli poslanika, ne slijedi njegove sunnete, kad je taj lažo, subhanu. I pokušajte u svome životu, kad god neki sunnet radite, da imate, da osjetite vezu sa Muhammedom sallallahu alejhi ve kroz Kad ulaziš desnom nogom u džamiju, u lukću, lijevom nogom u toalet, kada se, ne ilaziš pred brata muslimana sestre muslimanke sa sjeti se da je to sunet poslanika ali salatu Kada ostaviš raspravu radi Allah, sjeti se da je to poslanikov sunet. I svaki sunet, svaku stvar koju uradiš, uvijek poprati sa činom, sa razmišljanja da je to praksa Muhammed ali salatu sela. Ta ćeš dosjeti srčanu vezu sa poslanikom ali salatu A kad se ta veza ostvari, tada počinje ljubav prema njemu. A kada se ljubav desi, u tom trenutku sve ti postaje lako što ti je naredio i ono što ti je zabranio da I posljednja četvrta stvar, kaže kaže se ovoj ovaj velikan ovo kaže onaj ko tvrdi da žudi da napreduje u svoj, svojoj vjeri, da popravi svoje stanje, a ne želi da se druži s onima koji su bolji od njega, s onima koji su čestiti, kad je takav i kaže lažom. I te draga braćo i sestre, prvi korak da postignemo iskrenost na svome putu jeste da tražimo u svome društvu i okruženju ljude koji su bolji od nas, ljude za koje vidiš da su bolje i Kur'ana, bolje se pridržavaju suneta. Ljude za koje vidiš da imaju ljepše ponašanje, obuđenje prema drugima. I potrudiš se da uzmiješ od njega tog svjetla koliko se ima. Ove četiri stvari su vrlo lijepe smjernice od jednog velikana za razmišljanje. Ko voli Allaha ne može da ostavi ono što mu zabrani. Takav, je lažov. Ko žudi za dženetom, a ne može da udijeli. Sumnja da će Allah nadoknaditi tamo. Takav također nije iskren laži. Ko voli poslanika, a ne slijedi njegove sunjete U smislu nema iskren odnos prema njegovim sunnetima. Takav također ne istinu ne govori. I česta stvar, ko želi da bude bolji, da popravi svoje stanje, a ne, a ne druži se sa čestitim, sa boljim od sebe, takav također ne govori istinu. I da, znajte, kada se razumije ove stvari, na ispravan način, rekli smo u večerašnjem predavanju, važna stvar, razmišljati koje su to duhovne bolesti kod tebe, koje su to stvari koje tebe sprečavaju da budeš bolji, na koji način da liječiš te svoje bolesti, koji su simptomi, kako da ih liječiš, nakon toga Ko da bude tvoj ljekar? Ko da bude onaj kod koja ćeš tražiti lijek za te svoje duhovne probleme? I kada kreneš tim putem, osjetit ćeš jednu veliku, prelijepu stvar. I nek ti to bude cilj u tom životu. Jedan konkretan primjer. I s tima koboda završavam. Nek ti cilj u tom životu bude da osjetiš onaj nivo vjerovanja. Onaj hal Muhameda sallallahu koji ima u trenutku kada su mu mušici u nudili vlast, nudili mu položaj, nudili mu upravljanje gradom, nudili mu imetak, nudili mu žene, nudili mu sve što je poželio, sve što je mogao da zamisli. I on u tom trenutku kaže, okreće se prema njima. Sav dunjaluk može da ima u rukama. Kaže, tako mi Allah, kada bi mi sunce dali u desnu, a mjesec u lijevu ruku, ja ne bi ostavio ono što mi je Allah naredio, ne bi se odrekao ove misije, dok kaže ne bi ispunio i dok ne bi umro na tom putu. I zbog toga kad budeš došao do tog stanja i trudio se da to tvoje bude vrhovno, vrhunsko stanje u životu, da vjera koju te Allah počastio, iman u tvojim grudima bude na takvom nivou i da principi koje imaš ne mogu ni, ni pod kakvim pritisima da pokletu. Tada ćeš osjetiti istinsku sljedvić slijeđenje poslanika sallallahu alaihi sallam, istinsku ljepotu svojih ljudima. Molim gospodara da nas počasti, da budemo od onih koji liječe svoje duhovne bolesti, da budemo od onih koji drugim ljudima ukazuju na njihove duhovne bolesti, da budemo istinski liječnici za njihove probleme u srcima, da nas gospodar počasti, da istinski način slijedimo sunet poslanika sallallahu alaihi sallam, on je naš uistinu najbolji lekar za naše srca i za naše bolesne duše. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا وإنك التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعل اجعلنا مقيمين الصلاة وزاد من تقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الفاتحة السلام عليك يا يا رسول الله